الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Neka sva الله سبحانه وتعالى i neka salavat i selam na našega poslanika, Allahu miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe, na njegovu porodicu i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Poštovana braćo i sestre, e, večeras počinjemo sa novim poglavljem, a to je poglavlje o kasami, takozvani kasami, a kasama je u stvari e, zakljetva ili dokazivanje ubista zakletvom. U slučaju kada nema jeli, dovoljno drugih jakih argumenata da se dokaže nečije ubistvo. I došli smo do 1034. hadisa koji je naslovljen ko se treba zakljeti prilikom kasami. Sehl ibn bi Hasve prenosi od prvaka svog naroda da su Abdullah ibn Sehl i Muhajisa otišli na Hajber zbog teškoće koja ih je zadesila. Muhajisa se vratio i rekoše mu da je Abdullah ibn Sehru ubijen i će mu neki izvor ili plitki guna. Otišao je kod židova i rekao im, vi ste ga, tako nam Allaha ubili. Rekli su, tako nam Allaha, mi ga nismo ubili. Potom je otišao do Abdullahovog naroda i obavijestio ih o tome. Zatim su on, njegov, bra, njegov stariji brat Uvejisa i Abdurrahman ibn Sen, otišao do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Uhajisa je počeo da govori jer je on bio u Hajber. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao Uhajisi stariji, stariji, to je stariji, neka stariji ne treba govoriti. Pa je prvi počeo govoriti Huvejisa, a nakon njega je govorio Uhajisa. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je rekao: "Neka vam plate krvarinu za ubijenog ili će nam objaviti rat." To jest neka nam reknu da to ne prihvataju i tako će prekršiti ugovor između nas i njih, a to je bio ugovor jeli, o primjeru sa jevrejima. Nakon toga Allah poslanik sallallahu im je poslao hitnu poruku Odgovorili su sljedeće, mi ga tako na Allaha nismo ubili. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao u Muhajisi i Abdurrahmanu, hoćete li se zakljeti i tako dobiti pravo krvarine za svoga prijatelja? Rekli su nećemo. Upitao je hoćete li da vam se zakonu židovi da ga nisu ubili? Rekli su oni nisu muslimani a poslanik Ali Salatu Veselam je potom platio krvarim za ubijenu i poslao im sto deva, čak su bile i utjeranje, utjerane u njihovo dvorište. Sehl je rekao, jedna crvena deva od tih deva udarla me nogom. I sljedeći hadis govori o istoj temi, a to je prihvatanje kasame kakva je bila u džahilijetu i u predislamskom dobu. Jedan je prenosi da Allahu poslanik, ali Veselam, prihvatio kasamu, to jest zakljetvu pri ubijstvu kakva je bila u džahiliji. Mi smo ove hadise, ova dva hadisa je zajedno pročitali, ovaj duži koji objašnjava taj slučaj, pa ćemo se malo zadržati ovako jedna prvi pogled nakon ovog čitanja hadisi su malo nejasne. Pa ćemo pojasniti šta je to kasama i pod kojim uvjetima se ona prihvata. Znači kasama je u stvari zaklinjanje kada se neko nađe ubijen nađe se neko ubijen i ne zna se koga je ubio. Niti postoji jasan dokaz za to. Pa se tada porodica ubijenog zakone da ga je ubila određena osoba ili grupa, znači u kojoj oni sumnjaju. Znači nema dokaza, ali oni tvrde da ga je ubila određena osoba ili neka grupa. I onda se od njih traži, jeli, da se zakonu svi, svi nasljednici, najmanje njih 50, najmanje 50 nasljednika, muških nasljednika ubijenog da se zakljenu, e, da ga je taj i taj ubio, zbog toga što, recimo, što je između njih ranije postojalo neko neprijateljstvo. I zato oni li prevladava kod njih mišljenje ili sumnja da ga, da ga je on ubio, da ga je ta osoba ubila. Isto tako ova, ova zakletva li, kao dokaz se koristi kada za ubijstvo postoji samo jedan svjedok. Samo jedan svjedok postoji za ubijstvo, a najmanje su potrebna dvojica. I tada se koristi, znači uz ovog svjedoka koji je, li koji svjedoči ubijstvo, Traži se od e, nasljednika, odnosno muških nasljednika ubijenog, traži se od njih da se jel, zakletu da ga on ubio. Ili postoje svedoci djeca, samo djeca, djeca se ne mogu ili kao maloljetne, osobe ne mogu se uzeti za svjedoke. Sve su to jeli, neki sporedni dokazi koji nisu jaki. E zato se uzima ovaj dodatni dokaz, odnosno kasama, zaklinjanje, 50 e, zakljeti, odnosno 50 punoljetnih nasljednika ili rodbine, bliže rodbine ubijenog. Znači članovi porodice ubijenog ili njegovi nasljednici će se zakljeti da ga je dotični ubio. I ako se svi zakonu, znači njih 50, onda steču pravo da optuženi bude kažnjen. Međutim, ako samo jedan od njih odbije zakljetvu, one gube pravo na kaznu i krvarinu. Tada će se optuženi 50 puta zakljeti da ga nije ubio. Znači, ako ovi ovaj, ne, mogu se svi zakljeti ili odbiju svi zakljetvu, ili makar jedan od njih odbije zakljetvu, onda tada gube pravo, znači ne mogu dokazati ubijstvo i neće se sprovesti kazna, nek će biti osuđen. A onda se od njega traži da se 50 puta zakune da nije ubio tu osobu od onog koja je optužen. I onda time postaje, znači, oslobođen svih optužbi, pa čak i krvene, neće plaćati krvene. Pored ovih 50 zakljetvi i rodbine, moraju postojati, kako kaže sam stručnjaci, da nije to dovoljno. Nije dovoljno ti 50 zakljetvi da bi nekoga optužili, jeli, da je ubio neku osobu. Mora se iznijeti, moraju se iznijeti drugi dokazi, Pored tih dokaza moraju postojati sporedni ili usputni dokazi, kao što smo prije spomenuli, prethodno neprijateljstvo između ubijenog i ubice, prethodno neprijateljstvo između njih neka svađa, što je e, jedan jasan pokazatelj, jasan pokazatelj e, da bi ga ta osoba mogla ubiti. Ili recimo e, da je taj nađen mrtav u njegovoj kući ili u njegovom autu i to je jedan jedna sumnja, jeli, koja upućuje na to da ga je on mogao ubiti. Ili nađeno, nađene njegove stvari kod njega i tako dalje. Sve su ovo, znači, neki sporedni dokazi koji moraju biti istovremeno prisutni. Zato, jer kažu sam učenjaci, ako pak neko bude optužen za nečije ubijstvo, bude optužen od strane rodbine, ali nema nikakvih dokaza, pa čak ni najslabijih, nema ni najslabijih dokaza, jer tada će se od optuženog tražiti samo da se jednom zakoni. Da se jednom zakoni da nije ubio i time riješen optužbi. A ono u prvom slučaju rekli smo 50 puta se i on mora zaklijeti, li Ako vi ne dokažu ili ne mogu se oni zaklijeti 50 puta, jer postoje u prvom slučaju određene li, ovaj, indicije da bi taj mogao biti ubican. A u ovom drugom slučaju nema nikakvih dokaza, nego jednostavno ga optužili rodbina kao on ga ubio. A nikakvih dokaza nema. Ovi ni sporedni, znači nije nađen u njegovoj kući, ni u njegovom autu. Nije bilo neprijateljstvo između njih, tako dalje. Ništa ne upućuje da bi on mogao biti ubica. Znači od njega će se u tom slučaju tražiti samo da se jednom zakoni da, da nije ubio i on je ovaj, riješen. Ibn Hajar kaže da postoji tifa poleme odnosno jednoglasno mišljenje da nije obaveza postupiti, ona, onom kadi, djeli, nije obaveza postupiti ili sudi na osnovu ili na temelju e, samo zakljetve onih njegovih nasljednika ili nasljednika obinu. On uz to e, može tražiti i trebao bi tražiti i druge dokaze jel, koji mogu potvrditi ili dokazati da je određena osoba zaista ubica jer ipak se radi o, tuđem haku, odnosno njegovom životu. U ovom drugom hadisu vidimo da prenosim Sarija, jedan od Sarija, da je Allah poslanik sada se sam prihvatio pa kakva je bila u džahilijetu. Znači to je bila jedna, jel, jedan običaj u, kod predislamskih harapa da na, na, ovakav način dokazuju, jel, dokazuju ubijstvo. Zanimljivo je jeli, da se danas u savremenim krivičnim zakonima koriste slične metode u smislu e, postojanja nekih sumnji ili indicija da je neko, li ovaj, da je neko počinio ubistvo, na osnovu određenih sumnji, znači nema ne postoji nikakav dokaz, na osnovu određenih detalja i sumnji neko se, neko se privede, odnosno neko se e, optuži ili osumnjiči za ubistvo. Osumnjiči za ubistvo. Zašto, zašto se primata, jeli, prihvataju zakljete Zašto se prihoda 50 zakljetvi? Dok toga kažu islamski učenjaci što je to jasan i jak dokaz koji je na mjestu ima jačinu nepobitnog argumenta. Kada se 50 ljudi povjerili, naravno, uvidite da su povjerili, pouznani povjerili. Kada se 50 ljudi jeli, e, zakoni, odnosno 50 svjedoka da je određena osoba, da je on ubica, onda je to jak argument. Jak argument. Naravno, kod bogobojaznih ljudi, bogobojazni ljudi vode brigu o tome hoće li se zakljeti ili neće. I neće se ovako zakljeti. Jer znaju da će za tu zakljetvu biti pitan. Ne možemo se zakljeti za nešto za što nemamo nikakvog dokaza. Nego onako, neko nam se ne sviđa, onda se mi ja. Mada se to ovaj, u, ovom savremenom dobu, ova vrsta, jer ova vrsta dokazivanja ubistva slabo koristi zato što postoje velike mogućnosti da, da se pogriši. I zato kaže Ibn Hajar da postoji tifak, znači jednoglasno mišljenje leme, da se pored ovoga, znači ne, mora se postupiti na temelju zakljetve. Ako se, ako se mora se postupiti. Kad je može, jeli, da ne sprovede tu, tu kaznu. Znači ovo je jedno malo poglavlje koje smo, kojim samo dva hadisa i sada slijedi jedno novo i duže poglavlje, to je Kitabul Hudud, poglavlje o određenim, precizno određenim šerijetskim kaznama. To su šerijetske kazne za ona djela, jeli, poput zinaluka, poput krađe, poput pijenja alkohola i tako dalje. I prvo poglavlje, odnosno prvi naslov je e, kazna za blud ili zinalog. Kazna za blud ili zinalog. Ovo su jeli, kazne koje su precizno određene Kur'anom i Sunnetom. Tačno se zna je li kazna za taj, za taj čin ili to zlodjelo. Pa kaže kako će biti, kako će biti kažnjeni ženjeni ako počne blud, a kako ne ženjeni. Prije nego što jeli, krenemo s ovim hadisima, vrlo je važno spomenuti veličinu ovoga grijeha. Mi znamo znači, da je e, zinaluk ili blud, da je to spolni odnos sa ženom koja nam nije supruga ili koja nije u našem posjedu, vlasništvu, odnosno nije robinja. Sve drugo, jeli, mimo toga smatra se bludom ili zinalukom. Naravno, pod zinalukom se podrazumijeva jeli, spolni odnos e, Spolni odnos znači sa ženom, znači u njeno stidno mjesto. To se smatra to se smatra zinalukom ili bludom. Sve mimo toga ne smatra se zinalukom ili bludom za koji je određena ova kazna. Iako se i drugi činovi, znači, ovaj, smatraju bludom. Sam pogled, kako se navodi u hadisu, strastveni pogled je blud. Znači i oči čine blud, ili ruke čine blud, i noge čine blud. Na svaki način možemo učiniti blud, ali nije na ovom stupnju ovog klasičnog bluda gdje dođe do jer klasičnog spolnog odnosa između muškarca i žene. To je onaj blud koji povlači u I poljubac je blud, jer sve, znači naravno sa ženom koja, je, koja nam nije dozvoljena. I zinaluk kako jeli, na osnovu Kur'ana i Hadisa, to je jedan nakon širka od najvećih grija. općenito, jedan od najvećih grijeha koji se spominju među onih sedam el-mubiqat, grijeha koji uništavaju vjeru, između ostalog i I zato se njegova zabrana spominje u Koranu i Sunnetu. Zabrana bluda spominje se u Koranu i Sunnetu. Zato uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže, evo billahi min shaitan rajim, وَلَا تَقْرَبُ zina innehu kana fahišetan sebila. i ne približujte se zinalu. Znači ovdje ne samo da se zabranjuje zinalog, nego i ne približujte se zinaluku. preventivna zabrana. Zato što oni koji se približi zinalogu, uglavnom u većini slučajeva padnu u zinalog jer nemaju snage ni moći da se odupu zinalogu. Zato Islam preventivno, kao i drugim, jeli, drugim prilikama kaže ne približujte se mogu. Mi smo spominjali tamo i kod kupo-prodaje da su mnoge stvari zabranjene preventivno, da, se ne bi, da ne bi došlo do onoga što je veći haram, veći, veći gri, veća posljedica. I ne približujte se zinaluku jer to je razvrat. Zinaluk je razvrat, a kako je to ružan put? Posebno je važno govoriti jer u zinaluku u ovim, ovim vremenima kada je zinaluk raširen, izuzetno raširen, kada je postao jedna uobičajena i normalna pojava kod većine ljudi u većini društava i zemalja, nažalost, osim u nekim zemljama, znači javno se čini zina. Prije se zinalu činio tajno. Pa i kod nas ljudi se stidjeli, međutim danas, danas se zinalog je to postao trend, jedna normala, a oni koji to ne smatraju normalnim, smatraju se jeli, nenormalnim, nažalost u takvom društvu i osuđuju se i u jednom hadisu kaže poslanik alaih salatu wasalam, ovaj hadis govori isto jel, o veličini tog čina La jezni zani ne jezni vahva mu'min. Kaže zinaločar ili bludnik dok čini blud, on nije mu'min. U tom momentu dok čini blud nije mu'min. Odnosno njegov iman jel, izlazi iz njega. I mnogi drugi hadisi govori jel, o gnusnosti, odnosno težini ovoga čina. A zašto je blud tako? Jel, zašto je blud tako veliki igri. Zašto je tako veliki grije? Neki će kazati, pa dobro, to je jel, normalno, nije to nešto strašno. Ako je jedna i druga strana zadovoljna s tim, sloboda izbora i tako dalje, sve u svijetu slobode, e, jedan od ciljeva islama ili islamskih propisa jeste očuvanje časti, očuvanje dostojanstva ljudskog, očuvanje i porijekla očuvanje porijekla. I zato ova zabrana ili zinaluka ili buda ogleda se u tome što je to jedini način. Znači ova zabrana i kazna koja je predviđena je zbog toga što je to jedini način da se očuva e, čistota i obraza i čast i dostojanstva jednog islamskog društva, odnosno njegovih pojedinaca i muslimana i To je jedini način. Jer kod ljudi taj nagon je jedan, jedno veliko iskušenje. Zato je poslanik Aleyhi Salat Veselam upozoravao na dva velika iskušenja za njegov umet. Ono čega se najviše boji za svoj umet su šta? Šta kaže? Hm? Žene i, i metak, Dvije stvari. Tu ljudi najviše padaju. Zbog imetka sve prodaše. Govorili smo o tome Bog Zbog imetka prodaju čast i obraz, i rodbinu i prijatelje, sve, u propasti. A isto tako zbog, žene, zbog ili zbog muškarca ili žena, proda svoju čast i obraz i sve upropasti svoj život. to je nešto najvrednije kao čovjeka. Njegova čast i obraz, to je moj najvrijedniji. To je teže, nego, teže mu je to izgubiti nego i metak. Bolje mu je da izgubi sam metak, da ostane fukara siroma nego da izgubi svoj čast i obraz. Jer to se teško može vratiti, metak se može dogratiti. E zato je, jeli, Islam ovako strogo zabranio zinalog, onda se šire razne bolesti, to nije bilo poznato u ono vrijeme, objavi Kur'ana, danas je to poznato, razne bolesti kao kazna za blud, i sam blud širenje, raširenost bluda u društvima je preznak sudnjega dana. Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao kaznu za bludnike da bi sačuvao društvo tog zla. E sad, ako je, jeli, kazna, ako je bludnik neoženjen ili ako je oženjen, kazna se razlikuje pa o tome nam govori ovaj hadis. Zato ćemo ga sad pročitati. U ibn Samit radijallahu anhu rekao dok bi Allahom poslaniku to se nam silazila objava bio bi u teškom stanju. Lice bi mu promijenilo boju. Jednoga dana mu je sišla objava pa ga je zadesilo spomenuto stanje. Inače, objava primanja objave to je bilo jedno posebno stanje za zaposlenika svega Posela, kojim se nije jel, e, osjećao jednostavno. To su bile e, teške riječi, jer objava to su teške riječi. Kada ih čitamo, trebaju biti teške za naša srca, to je Allahov govor. A za zaposlenika svega Posela koji je primao kao objavu, preko Meleka Džibrila ili ovaj, od Allaha Đelešanu direktno ili drugim vidovima, bile su zaista teške riječi. A tome mu Allah Đelešanu kaže Inna se nulki alejke kao feqila, mi ćemo ti doista teške riječi shvati. Jer objava je to je Allahov govor nešto izvan izvan ljudskog. Kaže, nakon što ga je to prošlo, nakon što me objava završena, rekao je, uzmite od mene, to jest naučite to od mene, Allah im je dao izlaz. Ženjen sa udavanom, neženjen sa neudavanom, ženjeni ako počine blud, kažnjavaju se sa sto bičeva, potom kamenovanjem. Neženjeni ako počine blud, kažnjavaju se sa sto bičeva i progonstvom na godinu dana. Ovdje poslanikove riječi Allah im je dao izlaz misli se na kuranski ajet koji je objavljen poslaniku ali vas na tom prilikom, za one od žena vaših koje preljubu počine, tražite da posvjedoče četvorica od vas, pa ako posvjedoče držite ih u kućama sve dok ih smrt ne umori ili dok im Allah neki put ne nađe. A poslaniku je ali islatu oslam riječi ženjen sa neudavanom, neženjen sa neudavanom, nisu uslovne, naprotiv, ako bi neoženjen počinio blud s udatom ili neudatom, bićuje se i progoni na godinu dana. Bez obzira s kim je počinio blud neoženjen. Kazna za oženjenog bludnika je kamenovanje, svejedno počinio blud sa udavanom ili neudavanom ženom. Znajde se pod neoženjenim ili neudatom podrazumijeva svaki muškarac i žena koji su razumni, punoljetni i koji nisu imali odnos u ispravnom braku. Bez obzira da li su imali odnos u braku sumnjive ispravnosti ili neispravnom braku ili na bilo koji drugi način. Znači bitno je da su u braku. Pod pojmom oženjen, odnosno udata, podrazumijeva se muškarac ili žena koji su punoljetni, razumni, slobodni, koji su makar jedno imali odnos u ispravnom braku. To se odnosi i na muslimane, razumne i one koji to nisu, Allah najbolje zna, misli se na ne muslimane. Sljedeći hadis govori o kamenovanju ženjenih judavani zbog počinjenog bluda. Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe prenosi da je čuo Allahu Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu da je rekao Omar ibn Khattab radijallahu anhu je rekao dok jednom sjedio na imperi Allahu poslanika alaihi salatu wasalam Allah je zaista poslao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sa istinom objavio mu je knjigu od onog što je objavio je i ajet koji govori o kamenovanju mi smo ga učili, shvatili i zapamtili. Allahu se na tvrstu nam je kamenovao i mi poslije njega smo kažnjavali kamenovanjem. Bojim se da će ljudi nakon izvjesnog vremena reći mi ne nalazimo kamenovanje u Allahovoj knjizi, to je u Kur'anu, pa će tako zalutati ostavljajući naredbu koju je Allah objavio. Kamenovanje je uistinu propisano za ono ko počini blud od ženjenih, judavanih ljudi i žena, ako se to validno dokaže ili se ustanovi trudnoća ili se to prizna. Ovaj nam hadis govori o kazni jeli, za ženjenog bludnika ili za udavanu bludnicu. A to je kamenovanje. E, to je propis, odnosno ajet koji je bio objavljen, ali je njegov, tekst derogiran derogiran. A ajet u prijevodu je značio starac i starica kada počine blud, kamenujte ih do smrti. Kada počine blud, kamenujte ih do smrti. Znači ovaj ajet je e, derogiran njegov tekst, ne nalazi se u Kur'anu, ali mu je propis važeći ostao je poslanik Ali to se nam ga sprovodio i sprovodili su ga shabi, ali prije svega pravedne halife. I zato kaže Omar u ovom hadisu, Možda će neki ljudi doći kazati nema tog ajeta u Lavoj knjizi, pa će tako zalust, zalutati ostavljajući naredbu Allahu koju je Inače postoji derogacija u Koranu, a to je kada je derogiran propis, propis jeli, a ostao je tekst Kur'ana. Što znači da taj ajet ostao je u Kur'anu i čita se, uči se, ali je propis njegov derogiran. Kao na primjer oni ajeti o alkoholu. Na prva dva ajeta su njihov propis je derogina. Da se može, jel, da je u alkoholu ima neke koriste ali veća šteta, jel, da se može doći, da se može piti, ali ne smiješ pije na namaz. I onaj treći ajet je ovaj, dokinuo ta dva ajeta, ali ostali su čitaju se. To je primjer jel, ovog, za derogaciju propisa. Imamo suprotno, derogiran je tekst Kur'ana, ali ostao propis, kao što je ovaj, ovaj primjer. Imamo gdje je derogiran i tekst Kur'ana i propis. Sad ne mogu tog primjera sjetiti. Ono čega se Omer Radel Anu pribojavao, e, uradile su Haridžije i neke Mohtezele. Negirali su propisanost kamenovanja, o čemu i slijede i neki savremenici koji se pozivaju na promjene. Na promjene, jel, ovaj, u savremenom drugu. Da se malo vratimo, znači kazna za blud E, kazna za blud, znači ako je bludnik neoženjen ili neudat i nije imao odnosu u pravno valjanom braku, širijski valjanom braku, kazna je znači stotinu udaraca bićem i da se protjera na godinu dana iz mjesta u kojem živi. To je kazna za neudatog i e, pardon, e, neoženjenog i neudatog. Ukoliko se radi o roku, mislim to je bilo aktualno to vrijeme, danas toga nema, jel, kazna će se kaznit će se sa 50 udaraca bićem, bez obzira bio oženjen ili ovaj, neoženjen. Za roba je to kazna. Pola kazni od slobodnog čovjeka. Pošto se smrt ne može popoloviti, ne možete čovjeka napolo ubiti, islamski učenjaci su jeli kamenovanje do smrti, sam učenjaci kazali su da se ovaj, i u slučaju kada je rob oženjen ili kada je robinja udata, da je samo dobija 50 udaraca bićem i ne protjeruje se, jer to je bila šteta za vlasnika njegovog, ne bi imao korist od njega, izgubio bi ga na godinu dana. Ukoliko je bludnik e, oženjen, odnosno ženjen i udavan u valjanom, šerijetski valjanom braku, kazna je kamenovanje sve do smrti. Kamenovanje sve, do smrti, to je, je li ovaj, to je propis koji su prihvatili sisanski učenjaci, osim kao nekih pojedinaca koji su imali šubhi i nejasnoća zbog toga što taj ajd nema njegovog teksta u Koranu. Međutim, hadis prenosi Buhari, muslim hadis mu tefekun da je jeli, to bio propis koji se sprovodio i kroz historiju islama i sprovodi se dan danas u onim društvima kojima se provodi šarijet. I to je, je li, e, u tom pitanju su samo zastranili oni koji traže šubhe nejasnoće. Koji su to uvjeti izvršenja kazne? Postoje određeni uvjeti da bi se šerijetska kazna za blud izvršila, prije svega da je musliman, da je čovjek musliman, da je pametan, da je punoljetan, da je slobodan. To je prvo. Znači ne može se nad maloljetnim izvršiti kazna i nad umnikom koji je znači, neuračunljiv. Isto tako da se dokaže jakim argumentima, dokazima da je počinio put ili njegovim priznanjem, a o tome ću malo kasnije, da on sam prizna da je počinio blud, ili četiri svjedoka koji će to posvjedočiti i dokazati. Ili trudnoća, žena trudnoća. Ako se znači, ustanovi da ili primijeti da je žena trudna, a nije u braku, to je jasan dokaz da je počinila blud i onda se to treba dokazati. da je to mnogo lakše. E, treći, da se osuđeni ne predomisli ili ne porekne svoje priznanje prije izvršenja kazne. A kad se već dovede jeli, da se izvrši kazna, to je već gotovo. Međutim, prije toga ako porekne kaže nisam to učinio, nego sam to ukazao, priznao zbog tih razloga i tih, onda se ne sprovodi na njih kazna. Inače, trud je teško, vrlo teško dokazati, vrlo teško dokazati, osim priznanja. Sve kazne koje su sprovedene na putnicima u jer u historiji Islama, od početka Islama pa do dan danas, uglavnom su provedene nakon priznanja, jer teško je da se potrpi četvorca svjedoka pravednih, jeli, punoljetni, pouznani, da posvjedoče da su vidjeli čin bluda, jer to je uvijek, da su vidjeli na čin bluda i da je zaista počinio blud, ovaj, teško se to može potrpiti. Znači, uglavnom priznanje. Mada, li poslanik Ali to sam vidjet ćemo u jednom hadisu o priznanju, vidjet ćemo da je poslanik vraćao ljude, čak kad bi došli da priznaju, vratio ih je, dao im je priliku, zašto kažu islamski učenjaci? Da se oni pokaju, da to riješi između sebe i Allaha subhanahu wa Neki od njih su bili uporni, strani da se nad njima sprovede kazna, pa je Što znači da ostavljena je tu prilika čovjeku koji, se, koji to počini pa se pokaje, da to prikrije sakti, Između njega i Allah. Da se pokaje, da, da prekine s tim i da, jeli, ovaj, da se, kaže, iskreno pokaje da se ne vrati tome. I uz Allahovu jeli, dozvolu, Allah će mu to oprostiti. Međutim, e, pitanje oni koji žele da se očiste na ovom svijetu, oni insistiraju da se nad njima sprovede šerijska kazna. Jer šerijska kazna na ovom svijetu je garant da će za taj čin biti ovaj, oslobođen da, ili da neće biti kažnjen na onome svijetu. Zbog toga su šarijetske kazne. To je jedan od razloga, a drugi razlog su rekli smo da se zlo suzbije na ovom svijetu. Da nema tih sankcija šarijetskih, ovaj, zlo bi se raširilo kao što vidimo u društvima u kojima eh, se ne sudi po lavom zakonu i propisima. Zbog toga se zlo i raširilo. U društvima u kojima je na snazi šerijat jer pa makar jeli, onako zvanično uz određene propuste, ovaj, u njima, u tim društvima, puno je manje zla i kriminala. Zato kažu, recimo, za Saudijsku Arabiju koja, zvanično sprovodi šerijet, da je u njoj najmanje primjera jeli, kriminala, odnosno najmanji procenat i postotak kriminala. Bilo da se radi o krađi, o pijenju alkohola, o bludu i drugim jeli, ovim radnjama koji strogo islamu zabrani. Isto tako, jeli, a to ću malo kasnije spomenuti vezano za homoseksualizam. A, da li se smatra bludom, kakva se kazna sprovodi za to i za odnos sa životinjom. I to je znači prisutno kod ljudi, odnosno društvima gdje vlada nastranost među ljudima i kod, nas ovdje. Ali pročitat ćemo sljedeći hadis. Kazna za onoga ako prizna da je počinio blud kad je Džabir ibn Semur radijalahu rekao, doveden je Allahom poslaniku alaihi neki čovjek niska rasta, raščupan i izraženih mišića, na sebi je imao donju grtač, počinio je glup. Poslanik je salatu nam ga je dva puta vraćao, zatim je naredio da ga kameni. Potom je lao poslanik alaihi salatu rekao, kad god krenemo u neku borbu na lavom putu, uvijek neko od vas izostane i uspali se kao što se uspali janac, dajući neko od njih, to je od žena, nešto malo, to je, to je malo mlijeka, nečega drugog, kako bi, jeli, dok je muž odsutan da, da bi pristala na put s njim. Kaže, kad god mi Allah omogući da kaznim nekog od njih, kaznit ću ga da bude pouka drugima. Što je rekao, pričao sam o tome i Sejdu Ibnu Džubeiru, pa je rekao, vraćao ga je četiri u drugoj predaj se kaže da ga je vraćao dva ili tri puta. O mi govori sljedeći hadis, koji je ovako podut, jer pa nećemo ga čitati, njega ćemo a Sljedeći put govori se o vraćanju onoga ko prizna blud četiri puta. Znači ovdje, se pita, ovdje je pitanje koliko puta treba neko priznati da je počinio blud da bi se na njim kazna. Oko toga postoji razilaženje među islamskim učenjacima, ali vidjet ćemo na osnovu hadisa, jeli, koje je mišljenje najjače i najprihvatljivije. Da se vratimo na homoseksualizam, znači na taj čin. je Ali to sam nam je rekao, kad nađete jeli, dvojicu da čine to, jeli, ubijte i jednog i drugog. I kazna za homoseksualizam prema islamskom, jeli, prema islamskom zakonu ili šerijetu jeste ubistvo, kamenovanje. Po nekima kamenovanje Mada postoji različiti stavovi među islamskim učenjacima na koji način trebaju da se kazne homoseksualci. Jedne prilike, jedan ovdje od naših daja držao jel, predavanje, dok je bilo aktuelno u Sarajevu homoseksualci o njihove slobode i prava, držao je predavanje pa je tako govorio o ovim, jel, ovim kaznama šarijetskim, pa je to došlo do medija, jel, kako je to ružno, pazite, on je kazao da se trebaju popijeti na najveću ovaj, zgradu i baciti od <laughs> ozgo zasnog kamen. Tako, ovaj, to je stav Ibn Abbasa. Znači, islamski učenjaci nisu imali jedinstven stav kako ih treba ovaj, rješavati. jer to su zaista eh, bolesni pojedinci ili bolesnici u jednom društvu, to su rak rane. Nažalost, u ovom savremenom dobu, ovaj, pred kijamet, to su ljudske slobode, to se naziva ljudskim slobodama. Eh, Činjenica je da mnogi na zapadu tu pojavu homoseksualizam smatruju bolešću. I ona se smatrala bolešću sve do 1986. godine, kad su pod određenim pritiscima politički morali u svijetu da je, da, izbrišu iz registra bolesti homoseksualizam i da to na kraju malo pomalo jel, da priznaju na kraju kao pravo. I danas u mnogim zemljama jel, homoseksualizam je priznat i isto, istospolni brakovi, vjenčavaju se zakonito, pa čak još u nekim zemljama još malo, čitam nedavno na internetu, pa će u crkvama biti omogućeno da se homoseksualci neće. To zdrav razum ne može prihvatiti. Tu ne trebaju nikakvi dokazi, ne trebaju argumenti. Kako, bi se ta pojava i taj čin osudio, to ne treba dokazivati. Samo bolesni umovi to mogu jeli, prihvatati i mogu osporavati širijetske propise po tom pitanju. To je zlo. To uništava čovječanstvo. i e, zato su islamski propisi najbolji, najpravedniji, najefikasniji. Oni najbolje rješavaju sve pošaste društva, odjeli bluda, krađe, alkohola, homoseksualizma i tako Imamo isto pojavu, e, nisam završio homoseksualce, neki kažu da ih treba jeli, kamenovati, neki kažu da ih treba spaliti, zapaliti od islamskih učenjaka, Ibn Abbas imao jeli, stav ili mišljenje da ih treba na najveću zgradu u tom mjestu popetiti i baciti i zasuti kamenjem. zato što, što je lutov narod kažnjen na takav način ili na sličan način. Allah je, jel, odnosno meleki su Allahovom odredbom izvrnuli njihova nasilja, pa su ih zasuli iz nebesa kamenje. To je bio jedan, jeli, e, jedan od razloga njihove kazne. Oni su bili pored grijeha koji su činili, činili su i homoseksualizam. Odnos sa životinjama isto haram, strogo zabranjen, veliki grijeh. Kažu sam učenjaci, znači on ne podliježe ovoj kazni. Za njega nije ni pičevanje, ovaj, stotinu udaraca biće, niti je smrtna kazna kamenovanja. Ali i grije i haram i onda je kad je prepušteno da kazni jer adekvatno tu osobu, onako kako misli da treba. Može se bićevati, ali sa manje od udaraca, ili se kaznite na nekakav drugi način, zatvorom i drugi način. Jer kod nas ima ti baš sam jedan opet kažem na internetu, taj internet svaku zlo na može pročitati. S jedne strane je dobar, s druge strane sve saznaš u svijetu šta se dešava i dobro je zla. A puno više se zla dešava, pa onda kad pogledaš sve crnjak živi, zacrni tijeli, ovaj, sve, sve ispred tebe. E, neki su općili sa životinjama, uvlačeni da su opće Ne znam kakvi su zakoni u drugim zemljama, recimo ovi svjetovni zakon, ali mislim da u mnogim zemljama i to je, taj čin je kažnjiv. Znači postoji kazna to. su i sve nastranosti i cilj, mi ćemo govoriti kasnije ako Bog kazni za, za krađu, i to je rašireno masovno, kazne za alkohol, da ne govorimo o tome. Islam je propisao, znači, striktno precizne kazne za ove pojave za ove pošasti baš iz razloga da se suzbiju i da se znači, ne šire u društvu. Zato su kazne ovako rigorozne. Ali nikad se određeni ljudi, grupacije, jeli, ideologije načuditi jer strogosti islama po tom pitanju. Kako će, kako da kazni pa čute, to nije slobodaljica. Znači oni sve pravdaju slobodom, svako zlodjelo. Oni na taj način uopće ne priznaju stvoritelja ni Allaha, ni njegov zakon, ni njegove propise. Ne priznaju ga da on stvorio i nas i da nam je trasirao put pravi i da nam je postavio granice koje ne smijemo prelaziti i da smo mi njegovi robovi, njegovo stvorenje, on nam daje život i da njemu odgovaramo za djela i da on jedini je najpravedniji sudac koji može da postavi propise jeli, i sudove Čak i ako musliman, među muslimanima nažalost imate pojedinaca, kaže strogo, nepojmljivo, nepojmljivo, kaže rigorozne kazne islama, odsjecanje ruke za krađu tako, za blud vidimo, kamenovanje da smrti, to je grozno. Nedavno je bilo kamenovanje, e, činio se u Afganistanu, ne znam, nekoj muslimanskoj zemlji, pa on odmah to iziđe na internet, jel, na ovaj, snimci, to svi se zgrožavaju, ovi što pozivaju ovaj, što se pozivaju na ljudska prava, grozno. A ovamo, kad pogledate suštinu, šta oni sve čine u ime slobode, to je grozno, se čovjek grozni, Zar nije homoseksualizam grozota jedna? Kao što kaže jedan šej, pa međutim zapadnja se imate ljudi fantastični umovi. Otkrili raketu, otkrili avion, otkrili e, nešto što, e, čemu se divimo mi, muslimani. Pogledaj to uma, šta on izumio? Da ne govorimo sad o internetu, o tim savremenim sredstvima komuniciranja, prenošenju slike, zvuka. Kaže i pored toga što ima tako, e, takav um, znači intelekt, vjeruje u trojstvo, vjeruje da su tri Boga. To ne pojmljivo ne spojivo. Tako onda s jedne strane tako na visoki umovi, odnosno tako, ovaj, takav jak intelekt, a s druge strane jednostavno prihvataju ne, ovaj, neprihvatljive stvari za ljudski um, da su tri Boga, tako da, ili da ne vjeruju u Boga i tako da. Stoga nikada ne trebaju da ljude, ovaj, da nas obmanjuju e, reakcije nečije na islamski propis. Na, naprotiv, to ne treba da nas uzbuđuje, to je uvijek toga bilo. Međutim, mene, ovaj, što kažu, ne na to kada muslimani reaguju na neki islamski propise i kažu ne, to ne može se sprovesti u ovom dobu, odnosno to je neprihvatljivo u ovom dobu. Ne molim Allah Đelešanu da nas sačuva takvih mišljenja i zavod da nas učusti na put vjeri, da nam prosvjetli um i da nas pouči vjeri i da nas učiti na pravom putu. Subhanaka Allahumma bihamdike, wa la ilaha illa